Ај, Боже. леле, леле, леле, господе, леле, леле, Мендерес. Што е, Леле. Клуч, дали има клуч? Кајати, оди, побари клуч. Затвори го вентилот. Ау, Мендерес, Мамо, каде вентилот? Во банјата, сине, во банјата. Најдов. Крпа, дај ми. Ух. Земи го, земи го. Мендера, земи го. Леле, леле. Хајати, што направи со вентилот? Готово е, тато. Го затегнали. Леле Боже. Како се случи ова? Не знам. Dovrsi.